Mi se nastavljamo družiti s komentarom hadijskog dijela Umdetu lahkam min kelami hajril enam, osnova propisa iz govora najboljeg čovjeka, čiji je autor Abdul Ghani Abdul Wahid al-Maktisi rahimehullahu ta'ala. došli smo do petog hadisa. U tom petom hadisu autor rahimehullahu ta'ala kaže A nebi Hurejrete radijallahu anh أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ثم يغتسل منه prenosi se od Ebu Hureyre radijallahu anh da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao neka se niko od vas ne mokri u stajaću vodu, vodu koja ne teče, a zatim se abdesti iz nje. Kaže autor, Vali muslim la jagtesilu ahadukum filma i daimi vahuva džunub. Kod muslima stoji, neka se niko od vas ne kupa u stajaćoj vodi, a džunub je. Džunub je. Dakle, u ovom hadisu govori se o propisu obavljanja nužde u stajaću vodu, a zatim uzimanja abdesta tom vodom i također govori se o propisu kupanja od dženabeta u stajaćoj vodi. Ovaj hadis zabilježio imam Bukhari rahimehullahu ta'ala u svome sahihu u knjizi o abdestu u poglavlju o mokrenju u stajaću vodu. I ovaj citat je njegov imama Bukharije, dok je imam muslim zabilježio ovaj hadis u svome sahihu također u knjizi o čistoći u poglavlju o zabranjenosti mokrenja u stajaću vodu. Mimo Buharije i Muslima, ovaj hadis su zabilježi još Davud, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi i njega, dakle, nije zabilježio Ibn Mađe. Zabilježili su ga trojica od četiri autora sunena. Tako da ovaj hadis nije zabilježen u šest hadijskih zbirki poznatih kao Kutubu Sitte. Prenosilac ovog hadisa Ebu Horeira radijallahu an, o njemu je već bilo mnogo govora, To je dakle plemeniti ashab Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam koji je e, vrlo kasno s obzirom na život poslanika alaihi salatu wasalam primio islam sedme godine po hijđeri i družio se te tri, četiri godine sa Allahovim poslanikom alaihi salatu wasalam neprestano, često dakle, pa je to rezultiralo ogromnim brojem hadisa i ono što je njegova karakteristika, ono što je karakteristično za Ebu Hureyru radijallahu ta'lan, između svih ashaba jeste da on najviše usmenim putem prenosi hadisa Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam. Naša vjera Islam mnogo vodi i računa o čistoći. O tome govore brojni šariatski tekstovi od kojih je jedan, dakle i ovaj hadis. U ovom hadisu Ebu Hureyre radijallahu anhu obavještava nas o strogoj zabrani Allahovog poslanika alihi salatu wasalam da se obavlja mala nužda u stajaćoj vodi. Jer to dovodi do unečišćavanja vode. A zatim i mogućih oboljenja svih onih koji tu vodu budu upotrebljavali. Strogo je zabranjeno osobi da mokri u stajaću vodu. Jer poslije njega ne znajući mogu doći osobe pa koristiti tu vodu. Također Allahov poslanik sallallahu alaihi sallam, iz sličnog razloga zabranio je da se osoba kupa u stajaćoj vodi, a nečista je od dženabeta. Pa vidimo iz ovoga hadisa da je zabranjeno obavljati malu nuždu u vodu koja ne teče, u stajaću vodu zabranjeno. A ukoliko ovu vodu drugi ljudi koriste, onda je takav postupak još više zabranjen, strogo zabranjen. Strogo zabranjen. Ako se ta voda ne koristi, u najmanju ruku je pokuđeno. U najmanju ruku pokuđeno. Dok ukoliko se koristi od strane ljudi, naročito onda je to strogo, strogo zabranjeno. Iz hadisa se razumijeva da je dozvoljeno obavljati malu nuždu u tekuću vodu vodu koja teče, jer voda koja dolazi odnosi nečistoću i na njeno mjesto, jeli? Dolazi čista voda. Ukoliko bi neko došao na to mjesto poslije da zagrabi vode, zagrabio bi čistu vodu. Zabranjeno je kupati se od dženabeta u stajaćoj vodi. Svejedno bilo te vode malo ili mnogo. Ukoliko je drugi ljudi koriste, tada takav postupak biva strogo zabranjen, a u protivnom je pokuđeno. Ukoliko drugi ljudi koriste tu stajaću vodu u kojoj bi se okupao džunub, onda kupanje džunuba u takvoj stajaćoj vodi je strogo zabranjeno. Dočim ukoliko ne koriste tu vodu ljudi za piće, onda je kupanje u najmanju ruku pokuđeno. Šta je rješenje džunubu kako da se okupa, da zahvata vodu, da zahvata vodu i tako se kupa njome. Dakle, da ne ulazi u tu vodu, već da zahvata vodu svojim rukama ili posudom i tako se kupa njome. Iz hadisa se jasno zaključuje da je dozvoljeno kupati se u tekućoj vodi, da je džunobu osobi koja je nečista od dženabeta, dozvoljno kupati se u vodi koja teče u tekućoj vodi, u rijeci, kao što je osobi koja nije džunup dozvoljeno kupati se u stajaćoj vodi. Kao što je osobi koja nije džunup dozvoljeno kupati se u stajaćoj vodi. Hadis Ebu Hureyre radijallahu talan o kupanju može dakle koristiti kao dokaz okupanju i obavljanju nužde u stajaću vodu može poslužiti kao dokaz da sve što ima značenje uznemiravanja drugih je zabranjeno. Vidimo iz ovoga hadisa da je zabranjeno obavljati nuždu i kupati se u stajaćoj vodi koju ljudi koriste. Zašto? Zato što je u tome uznemiravanje ljudi i postoji mogućnost da se nanese šteta odnosno da se doprinese obolijevanju, razbolijevanju ljudi. Pa se ovim hadisom zabranjuje uznemiravanje ljudi. Dakle, sve ono, zabranjuje se činjenje svega onoga što dovodi do uznemiravanja ljudi, nanošenja štete ljudima. Stoga, dakle, ovaj hadis ukazuje na potpunost šarijata islamskog vjerozakona kada vodi brigu o čistoći vjernika, kada vodi brigu i postiče vjernika da bude od koristi ljudima i da otklanja štetu od njih, od drugih ljudi, a ne da im nanosi, nanosi štetu. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallahu ala nabina Muhammed, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa salamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.